บุ๊กทูยี่สิบหกนิเิตเอจัชต์นิเิตเอจัชต์ธรรมชาตินนาทูร์นนาทูร์คุณเห็นหอคอยตรงนั้นไหมครับไอชิคองคูลันอะ e shikon kulun คุณเห็นภูเขาตรงนั้นไหมครับ a e shikon malin a e shikon malin คุณเห็นหมู่บ้านตรงนั้นไหมครับ a e shikon s h a t i n a e shikon s h a t i n คุณเห็นแม่น้ำตรงนั้นไหมครับ A e shikon lumin? A e shikon lumin? คุณเห็นสะพานตรงนั้นไหมครับ A e shikon uren? A e shikon uren? คุณเห็นทะเลสาบตรงนั้นไหมครับ A e shikon l i c h e n i n A e shikon l i c h e n i n ผมชอบนกตัวนั้น z o k u a t i e më p ë c h e n z o k u a t i e më p ë c h e n ผมชอบต้นไม้ต้นนั้น Pema a t i e më p ë c h e n Pema a t i e më p ë c h e n ผมชอบก้อนหินก้อนนี้ Guri a t i e më p ë c h e n Guri a t i e มเปิลชันผมชอบสวนสาธารณะแห่งนั้น Parku atje më pëlqen. Parku atje më p ë l q ผมชอบสวนนั้น Kopshti a มา e më pëlqen. k o p ี h t i atje më p ë ผมชอบดอกไม้นี้ Lulja këtu më pëlqen. Lulja këtu më pëlqen. ผมว่านั่นมันสวย Më duket i bukur. Më duket i bukur. ผมว่านั่นมันน่าสนใจ Më duket interesant. Më duket interesant. ผมว่านั่นมันงดงาม Më duket i mrekullueshëm. Më duket i mrekullueshëm. ผมว่านั่นมันน่าเกลียด Më duket i shëmtuar. Më duket i shëmtuar. ผมว่านั่นมันน่าเบื่อ Më duket i mërzitshëm. Më duket i mërzitshëm. ผมว่านั่นมันแย่ Më duket i frikshëm. Më duket i frikshëm.